Եթերում օրացույցն է։ Այսօր ապրիլի 13-ն է։ Տարվա 103-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1286 թվականի այսօրը Կոստանդին Բ կատուկեցին ընտրվեց ամենայն հայոց կաթողիկոս։ 1904 թվականին Գելիգուզանի մարտերի ժամանակ զոհվեց հայ նշանավոր Ֆիդայի ազգային ազատագրական շարժման գործիչ Հրայր Դժողքը։ 1923-ի ապրիլի 13-ին Լոնդոնում տեղի ունեցել Wembley մարզադաշտի հանդիսավոր բացումը։ 1926 թվականի հենց այս օրը Երևանում տեղի ունեցավ հայ ֆիլմի առաջին Նամուս ֆիլմի պրեմիերան։ Այն ոչ միայն հայ ֆիլմի առաջին ֆիլմն է, այլ նաև առաջին հայկական գեղարվեստական ֆիլմը։ Նկարահանվել է ըստ Ալեքսանդր Շիրվանզադեի համանուն դրամայի։ Ֆիլմի նկարահանման նախաձեռնությունը պատկանում է Դանիել Դզնունուն։ 1991 թվականի այսօրը Երևանի գլխավոր հրապարակից հեռացվեց Լենինի արձանը։ 2016-ի ապրիլի 13-ին Մյանմայում տեղի է ունեցել 6.9 ծավալով ուժգնությամբ երկրաշարժ։ Այսօրը ծնվել են 1519 թվականին Ֆրանսիայի թագուհի Ֆրանսիայի թագավորության ժամանակավոր կառավարիչ Գահապա Եկատերինա Մեդիչին։ 1743 թվականի այսօրն է ծնվել ամերիկացի ակնառու գործիչ Թոմաս Ջեֆերսոնը։ Նա մասնակցել է Միացյալ Նահանգների անկախության պատերազմին։ Անկախության հռչակագրի հեղինակներից է Միացյալ Նահանգների երրորդ նախագահն է։ Նա նաև Միացյալ Նահանգների հիմնադիրներից մեկն է, քաղաքական գործիչ, դիպլոմատ եւ փիլիսոփա։ Ջեֆերսոնը ամերիկյան բուրժուական հեղափոխության արմատական ժողովրդավարական գաղափարախոսն է բնական իրավունքի, հասարակական դաշինքի տեսության, գաղութների եւ մայր երկրի մետրոպոլիայի բնակիչների հավասարության պաշտպանը։ Ջեֆերսոնը քաջածանոթ էր անտիկ եւ նոր եվրոպական մտածողների, հատկապես լուսավորիչների երկերին։ Նրան առավել հոգեհարազատ էին Ռուսոյի ժողովրդական ինքնիշխանության եւ ուղակի ժողովրդավարության գաղափարները։ Նշված հայեցակարգերը նա քննում է ամերիկյան հասարակության իրողությունների նկատմամբ կիրառելիության տեսանկյունից։ Նրա նախագահության հիմնական հաջողություններից են Լուիզիանայի գնումը Ֆրանսիայից եւ Լուիս եւ Կլարկի արշավը։ 1906 թվականի ապրիլի 13-ին է ծնվել իռլանդացի գրող Սեմյուել Բեքեթը։ Իժն Իոնեսկոյի հետ մեկտեղ նա հանդիսանում է աբսուրդի թատրոնի հիմնադիրներից մեկը։ Գրականության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր է։ Գրել է անգլերեն եւ ֆրանսերեն լեզուներով։ Բեքեթի ստեղծագործություններն առանձնանում են մինիմալիզմով, նորարար ոճաձևերի օգտագործմամբ եւ փիլիսոփայական թեմատիկայով։ Բեքեթի առավել հայտնի ստեղծագործությունը Գոդոյին սпасելիս պիեսն է։ 1919 թվականի այսօրն է ծնվել խորթային ժամանակաշրջանի հայ կոմպոզիտոր Հրանտ Գրիգորյանը։ 1926 թվականի ապրիլի 13-ին է ծնվել հայ նկարիչ Խորթայն Հայաստանի արվեստի վաստակավոր գործիչ Գրիգոր Աղասյանը։ 1928 թվականին հաղորդավար ասմունքող Խորթայն Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Վերա Հակոբյանը։ 1935 թվականի ապրիլի 13-ին է ծնվել ռուս գրականագետ, բանասեր, անտիկ գրականության եւ ռուսական պոեզիայի պատմաբան թարգմանիչ Միխայել Գասպարովը։ 1939 թվականին իռլանդացի բանաստեղծ, արձակագիր եւ թարգմանիչ Նոբելամրցանակի դափնեկիր Շեյմս Հինին։ 1948 թվականի այսօրն է ծնվել ռուս էստրադային երգիչ Միխայել Շուֆուտինսկին։ 1963-ի ապրիլի 13-ին է ծնվել հայ հրեական ծագումով շախմատիստ գրոսմայստեր Գարի Գասպարովը։ Որոշ մասնագետներ խոստովանում են, որ Կասպարովը պատմության մեծագույն շախմատիստներից է։ 1985-ից 2006 թվականները Կասպարովը կարճատև ընդհատումներով միանձնյա ղեկավարում էր Ֆիդեի վարկանիշային ախուսակը։ 1982 թվականի ապրիլի 13-ին է ծնվել ամերիկացի երգիչ, երգերի հեղինակ, երաժշտական պրոդյուսեր եւ ռեփեր Թայրան Գրիֆինը այսօրը տոնում են։ Միացյալ Նահանգներում այսօր Թոմաս Ջեֆերսոնի ծննդյանօրն են տոնում, Թայլանդում եւ Լաոսում Սոնգքրանի առաջին օրը։ Այսօր ապրիլի 13-ն է։ Տարվա վարտի մնաց 262 օր։